Վերջին շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակեց շփման գծի ողջ երկայնքով խախտել հրադադարը, այլ նաև կիրառեց ԱԹՍ-ը սպանելով Արցախցի 4 զինվորականների։ Դա վերջին ժամանակաշրջանում ադրբեջանական ամենախոշոր ագրեսիաներն դեմ Արցախի։ Հարկ է նշել, որ թեև 2020 թվականի պատերազմից հետո հայկական կողմը բարելավել է ԱԹՍ-ների հարձակումներից պաշտպանվելու մեխանիզմները, սակայն այդ ուղղությամբ դեռ շատ աշխատանք կա անելու։ Եվ Թշնամու կողմից անօտաչուների կիրառումը նաև նաև հոգեբանական նշանակություն ունի։ Մեծ հաշվով հայկական կողմում եւ հատկապես հայ բնակչության մեջ դրանց դերի վերաբերյալ կա հատուկ վերաբերմունք, որը անկասկած գերագնահատված է եւ աթսների հարցակումների կամ դրանց միջոցով հրետանու կրակի կառավարումով հարվածների վնասներից շատ դեպքերում հնարավոր է խուսափել ավելի գրագետ պաշտպանական միջոցառումների իրագործմամբ։ Ադրբեջանական վերջին խոշոր ագրեսիայի ժամանակահատվածը պատահական չէր ընտրված եւ այդ հարցում կարելի է առանձնացնել երկու հիմնական գործոն։ Առաջինն անկասկած հայ-ադրբեջանական բանակցություններն էին Վիրջինիայի Արլինգտոնում։ Պատահական չէ, որ այդ բանակցություններին նախորդած շաբաթվա ընթացքում ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցները եւ նույնիսկ արտգործնախարարությունը բարբերաբար տարածում էին Արցախի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից իբր նախապատրաստվող հակաաբեկչական գործողության վերաբերյալ կեղծ լուրեր։ Դա անկասկած տեղեկատվական ֆոնի ստեղծում էր նման ագրեսիաների համար։ Միաժամանակ Ադրբեջանն էլ իր հերթին էր տեղեկատվական ֆոն նախապատրաստում իր պաշտպանության նախարարի եւ տարբեր դրամաչափի խոսող գլուխների մակարդակով ռազմաշունչ հայտարարություններ անելով։ Ինչպես կարելի է դատել ամերիկյան միջնորդության բանակցություններին հաջորդած հայտարարություններից, դրանք այս անգամ հիմնականում անարդյուն կանցան եւ հստակ է, որ կողմերը չեն կարողացել փոխըմբռնման հասնել ամենաառանցքային հարցերի, մասնավորապես սահմանազատման, զորքերի հետ քաշման եւ վերահսկման միջազգային մեխանիզմների մշակման վերաբերյալ։ Վստահաբար Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվում է Արցախի հետ ուղիղ բանակ բանակցություններից, սակայն նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է parbերաբար շեշտի իր պատրաստակամությունը միջազգային երաշխավորների վերահսկողությամբ բանակցելու Ադրբեջանի հետ հավասարը հավասարի սկզբունքով։ Կարելի է ենթադրել նաև, որ Ադրբեջանն ամեն կերպ առաջ է տանում Արցախի զինաթափման եւ Արցախյան բանակի կազմացրման օրակարգը, եւ վերջին շաբաթվա իրադարձությունները նաև այդ համատեքստում է պետք դիտարկել։ Ավելորդ է նշել է, որ Արցախի բնակչության անվտանգության գլխավոր երաշխավորը հայ զինվորն է եւ Արցախում տարիքում ինքնապաշտպանական ուժերից հրաժարվելը չի կարող նույնիսկ քննարկվել Արցախյան իշխանությունների կողմից։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական ագրեսիայի աճի գլխավոր մյուս պատճառը Eid al-Adhan է կամ ինչպես այն առավել հայտնի է թուրքական աշխարհում Կուրբան բայրամը։ Եվ հատկանշական է, որ Ադրբեջանը, որը բարբերաբար փորձում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ներկայացնել որպես միջկրոնական, խախտում է մահմեդական գլխավոր տոներից մեկի խորհուրդը։ Eid al-Adhan մահմեդական ամենակարևոր տոներից է եւ ունի բարեգտության եւ առատաձեռնության խորհուրդ։ Ճշմարիտ մահմեդականներին այդ տոնի ընթացքում արգելված է բռնություն կիրառել նույնիսկ ճշնամիների նկատմամբ։ Եվ մահմեդական աշխարհի հետ շփումներում հայկական դիվանագիտությունը կարող է հմտորեն օգտագործել Ադրբեջանի կողմից Կուրբան Բայրամի ժամանակաշրջանում ագրեսիվ գործողությունների փաստը, ինչը միանշանակ հակասում է մահմեդական պատվիրաններին։ Ադրբեջանի քվազի մահմեդականության եւ հայկական պետականության դեմ ագրեսիայի թեմաները շարունակելով չի կարելի աչքաթողանել նաեւ ադրբեջանական պետական բեռնատար օտան օդանավերի վերջին շրջանում հաճախականացած թռիչքներն իսրայելական Ուվդայի ռազմական օդանավակային եւ հակառակ ուղությամբ։ Վերջին 4 ամիսների ընթացքում գրանցվել է արդեն 5 նմանատիպ թռիչք։ Այս մարտին իսրայելական հаарեց պարբերականը հոդված էր հրապարակել, որում նշվում էր, որ Իսրայելից գնված սպառազինությունն Ադրբեջան հասցնելու համար վերջին 7 տարիներին կատարվել է Բաքու Ուվդա Բաքու 92 թռիչք։ Այս պահին դրանց թիվը հասել է 97-ի։ Հաարեցի հետաքննությունում երևում հայտարարում էր, որ իսրայելական սպառազինությունների ներկրման գագաթնակետերը համընկել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դեմ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիաներին ընդհուպ նախորդող եւ հաջորդող ժամանակահատվածներին, մասնավորապես 2016 թվականի ձմռանը եւ գարնանը, 2020 եւ 22 թվականների ամռանը եւ աշնանը։ Հետևաբար վերջին ժամանակահատվածում նման թռիչքների հաճախականացումը եւս մեկ ցուցիչ է այն բանի, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հերթական պատերազմի։ Հաշ հաշվի առնելով աշխարհակաղակական վերջին զարգացումները շատ բարձր է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի կգնա նաև Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով, եւ այն, որ Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը, որը կոչված էր լինելու խաղաղապահ եւ կանխելու ադրբեջանական սադրանքները, ապահովելու Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև անխոչնդոտ եւ ապահով կապը եւ այլն, այս պահին որևէ կերպով չի կատարում իր գործառույթները, այլ միայն կատարում է ադրբեջանական սադրանք աշխատանքներն արձանագրողի դեր։ Իհարկե, վերջին ժամանակահատվածում ակտիվացել են ռուսաստանյան զորախմբի ուղաթիռների թռիչքներ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ հակառակ ուղությամբ, սակայն դա պարզապես աշխատանքի իմիտացիա է եւ կրկին պետք է նշել, որ այդ զորախմբի գործառույթը ոչ թե բեռնափոխադրումներն են, այլ Արցախի պաշտպանությունը։ Սակայն այդ զորախումբն այս պահին կամ չի կարողանում կամ չի ուզում կատարել իր վրա վերցրած պարտականությունները, կամ էլ երկուսը միասին։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ուշադրության է արժանի եվրոպական դիվանագիտական ակտիվությունը թե Արցախյան հիմնախնդրի, թե հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ։ Հստակ նկատելի է եվրոպական խոշոր պետությունների եւ հատկապես Ֆրանսիայի ձգտումը տարածաշրջանում ամրապնդվելու։ Դա պատահական չէ։ Ռուսաստանի դիրքերը գնալով թուլանում են տարածաշրջանում եւ ինչպես ռուսներն են ասում, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Մեծ մերձավոր արևելքը եւ դրա մաս կազմող հարավային Կովկասը մշտապես եղել են համաշխարհային եւ տարածաշրջանային պետությունների շահերի բախման թատերաբեմ։ Դրանցից ցանկացածի դիրքերի թուլացումն այս կամ այն կերպով հանգեցնում է ուժերի վերադասավորման, սակայն դա շատ հազվադեպ է տեղի ունենում առանց ցնցումների։ Հաշվի առնելով այդ բոլոր իրողությունները, թե Արցախը, թե ողջ Հայաստանը պետական եւ հասարակական մակարդակով պետք է գիտակցեն, որ տերությունների շահերի բախումը կարելի է օգտագործել սեփական օգտի համար, սակայն երբեք ու երբեք չի կարելի սպասել, թե որևէ պետություն առանց սեփական շահի կարող է խառնվել օտար հակամարտության եւ պետք է նաեւ հստակ գիտակցել, որ խոշոր տերությունների համար հետաքրքրություն ներկայացնելու համար էլ պետք է լինել հզոր ու համարցակ։ Իսկ ինչպես լատինական ասացվածքն է ասում, բախտը բարեհաճ է համարցակների նկատմամբ։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը առայժմ